nașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu. Eu sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare. Într-o locul stai cu mine și mă învață să fac bine. Doamne, îngerașii tăi, fie roagă-te lui Dumnezeu pentru sufletelul meu. Totdeauna zi și noapte până la ceasul cel de moarte. Amin.